cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stella un Anžela. Kā turpināsim sekot Izraēļa tautas gaitām, apsolītajā zemē, arī viņu šīm cīņām – Un mēģināsim saprast, kāpēc tad ir šie pacēlumi un kritumi, un kā šī tauta izdzīvo gan savu atkrišanu, gan arī tādus tuvības ar Dievu periodus. Un kā jau bieži to atgādināju un esam to sapratuši, līdz šobrīd nekas daudz jau nav mainījies. Mēs it kā gribam to labu, ko gribam labu, to nepadaram, bet sliktu, ko negribam, to padaram, kā saka arī apustuls Pāvils. Un šī grāmata turpina mūs mācīt, no kā mums piesargāties, un kā tomēr nekautrēties pat saukt uz Dievu, jo dažkārt var parādīties arī tāds kārdinājums, nu, es esmu izdarījis to un to, vai varbūt pat vesela cilvēku kopiena ir izdarījusi šausmu lietas, no nu, ko Dievs mums jau nevar piedot. Nē, Dievs vienmēr uzklausa, ko mēs redzēsim arī tiesnešu grāmatā, ka Dievs neskaitāmas reizes uzklausa šo tautu un sūta tai atbrīvošanu un glābšanu šo soģu personā. Un vēl varam ievērot arī to, ka cēlās soģis, kas eh, glābi tautu, ka tās jau ir tādas kā paralēles ar nākotni jaunajā derībā, jo, kā mēs lasām, šodien es ceru, kad mēs tiksim līdz tam, tiesneša grāmatā 3.9, tad Izrēla bērni piesauca to kungu, un tas kungs lika celties no Izrēla bērniem glābējam Otnielam – Kāleba jaunākā brāļa Kenesa dēlam, kas tos izglāba. Kā šeit pat šis soģis Otniels, kaut gan vairāk viņš tur konkrētajā situācijā bija kā karabadons, jau ir nosaukts par glābēju, kas mūs jau vedina domāt par glābēju pavisam citā līmenī, uh, kura vara nav no šīs pasaules un kuru mēs jau satiekam jaunajā derībā un kurš spēja ar vienu upuru reizi pa visām reizēm izglābt visu pasauli, jau šis vārds mudina domāt par Jēzu Kristu. Bet šodien mēs paliekam vecajā derībā, pirms ķēniņa laikmetā, turpinām lasīt tiesnešu grāmatas otru nodaļu un redzam – ka pēc Jozos nāves sākas šī atkrišanu un atgriešanās sērija. Jo, kamēr Jozo dzīvoja, mēs varam lasīt, ka kamēr Jozo dzīvoja, tauta, un tauta kalpoja tam kungam, kamēr Jozua dzīvoja un kamēr vecēji dzīvoja, kas vēl ilgu laiku dzīvoja pēc Jozos, un visi bija redzējuši visu uz tā kunga lielos darbus, ko viņš bija darījis Izrēlam. Tad Joza Nūna dēls, tā kunga kalps, nomira 110 gadu vecs, un tie viņu apglabāja viņa paša īpašuma robežās – Timnatheremā Afrēna kalnos, ziemeļos no Gāāša kalna. Un, kad arī visa tā paudze tika piepulcināta saviem tēviem, tad cēlās jauna paudze pēc viņiem, kas nepazina to kungu, nec arī viņa darbus, ko viņš bija darījis Izrēlam. Tad redzam, ka ir šī paudze, kura ir pieredzējusi, bet nākamā paudze jau vairs nekā par to nezin. No kā mē, ko mēs te varam secināt, un reiz jau Anžela nedaudz tam pieskārās, tā ir šī vecāku atbildība. Nodot ticības patiesības bērniem, mācīt viņiem par kunga lielajiem darbiem, un turpat pa, eh, savienojas šīs ticības atziņas nodošana un vēsturiskās atmiņas saglabāšana par kunga darbiem. Tātad mācīt saviem pēcnācējiem savas tautas vēsturi, bet nevis vienkārši kā notikumu virkni, bet kā kunga darbu atklāšanos. Un tad arī mēs varētu lasīt Tālāk, kā kunga eņģelis nāca augšup no Gilgalas uz Bohimu un saca, es jūs izvedu no Ēģiptes un ievedu zemē, kuru zvērēdams esmu solījis jūsu tēviem, sacīdams es nelauzīšu savu derību ar jums nemūžam, bet jūs Neslēdziet derību ar šīs zemes iedzīvotēm. Viņu altāri jums jānojauc. Tomēr jūs neesat klausījuši manu balsi. Kādēļ jūs tā darījāt? Tādēļ es sacīju, es nedzīšu viņus projām no jums, tie jums būs jums līdzdās, un viņu dievi kļūs jums par slazdiem. Tad kungs eņģelis bija runājis šos vārdus uz visiem Izraēļa dēliem. Ļaudis sāka raudāt, un šī vieta tika saukta Bohīma. Tur viņi kāva upurs kungam. Un ka šeit atkal kungs atgādina savai tautai eh, visu to, ko viņš vēlas, lai tauta pildītu eh, pašai tautai labumam. Jā, bet eh, tad, kad jau minētais Jozos uh, notika nāve, kad viņš aizgāja mūžībā, uh, dzīvoja un um, ebreju un atkal iekrita grēkos un uh, pielūdza visus iespējamus dievus, kanāniešu zemes un arī krita nu, savā morālā Līdz ar dzīvē. šo pielūgsmi arī viņi krita šajā morālā dzīvē. Un tur ir vērts nedaudz paskatīties, kas tie ir par dieviem. Jā. Un jau fragmentā, ko Anģela nolasīja no tiesneša grāmatas, mēs redzam, ka dievs tik ļoti pat rūpējas par šo savu tautu, kas sūta savu vēstnesi eņģeli, lai viņš atgādina šos noteikumus, dieva likumu, ka nepielūk citus dievus, un tas otrais pants ir ļoti būtisks – un arī jums nebūs slēgt derību ar šīs zemes iedzīvotājiem. Viņu altāri ir jums jānoplēš. Nu, slēgt derību mēs varam sasprast ļoti plaši, sākot ar politiskām savienībām un beidzot ar laulībām starp Izraēļa cilvēkiem un šo tautu dēliem un meitām, par ko arī būs tālāk runa. Bet, nu, kā jau sapratām, nu, neklausa. Un tā, pirms tām dievībām vēl jā, <laughs> jā. jā, mēs varētu lasīt arī no Pāvila otrās vēstules korintiešiem sestās nodaļas. Mēs viņam līdzi darbodamies, aicinam jūs nebūt tādiem, kas velti saņēmuši Dieva žēlastību, jo viņš saka, savas labvēlības laikā es tevi uzklausīju – un glābšanas dienā es nācu tev palīgā. Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, tagad ir glābšanas diena. Mēs nekur neesam par iemeslu piedaudzībai, lai mūsu kalpošana nesaņemtu pārmetumus. Paldies! Šajā jaunās derības fragmentā saklausījām arī ļoti būtisku jeb aicinājumu līdzdarboties viņam un visu laiku būt šajā apziņā par glābšanu. Un, un arī turpinājumā, <laughs> jā. jā. Neiet nesadarīgā jūgā kopā jā. ar neticīgajiem, Tieši kas gan pats. kopīgs taisnībai un ļaundarībai, kas kopīgs gaismai ar tumsu, kāda var būt saskaņa Kristuma ar Beliāru, kas dalāms ticīgams, ticīgam ar neticīgu. Kāda var būt vienošanās starp dieva templi un elkiem? Mēs esam dzīvā dieva templis. Kā saka Dievs, es iemājošu viņos un dzīvošu viņu vidū. Es būšu viņu dievs, un viņi būs mana tauta. Tādēļ iziet no viņu vidus un nošķirieties no viņam, saka kungs, nekam nešķīstam nepieskarieties, un es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tevu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka kungs visus valdītais. Paldies! Kā redzam, ka šis aicinājums nošķirties no tā, kas ir ļauns un dievam nepatīkams, ir arī jaunajā derībā, bet tur vairs nav šī tautību sadalījuma. Tur ir eh, nodalījums starp tiem, kuri uzticas un ir pieņēmuši glābēju, Jēzu Kristu, kurš ir visas tautas izglābis, un tiem, kuri atsakās viņu pieņemt, nu, dzīvo tā, kā šeit ir runāts par, šo, ar, par šo kalpošanu Bet bāliem mēs atceramies, naštartēm. ka mēs arī tos citautiešus, ja kā, kā grēku garīgā... Uh, Jā, Tur ir izskatām, tiešām jā, šīs sep... septiņas tautas, un te jā. vienā uzskaitījumā it kā ir sešas, bet citā rakstu vietā ir tieši, ka septiņas tautas. Jā. Tas ir ne kā tautiešus var uztvert, bet kā grēku, kā atbrīvoties no tā, kas nav Jā, no Dieva. Tā ir šī alegoriskā nozīme. Jā. Un ka tauta, kā Garīga. negribēja, Jā. garīgā un, un pilnībā negribēja atbrīvoties no tiem grēkiem, tad kungs arī atstāja uh, cilvēkus cīnīties tad ar šiem grēkiem, ja jūs pilnībā negribējāt man paklausīt. Uh, Nu, un tālāk jau pēc Jozos nāves notiek jau, kā mēs minējam, Izraela bērni darīja to, kas nepatika tam kungam, jo viņi kalpoja bāliem. Un viņi atstāja to kungu savu tēvu dievu, kas viņus bija izvedis no Ēģiptes zemes, un sekoja citiem dieviem, proti, to tautu dieviem, kuras dzīvoja tiem visapkārt. Viņi tos pielūdza un tā apkaitināja to kungu un tie atkrita no tā kunga un kalpoja bāliem un aštartēm. Nu, redzam, ka šajā tiesneša grāmatas otrās nodaļas 11. līdz 13. pantā, ka viņi atkrita un kalpoja bāliem un aštartēm, tas atkārtojas pat divas reizes, un vēl varam redzēt, ka tas izteiksmes veids, kā tās dievības ir nosauktas, ļoti labi sasaucas ar šo garīgo, alegorisko skaidrojumu, ka tās tautas simbolizē grēku. Un var saprast, ka tie izrēlieši kalpoja mm, šiem septiņiem nāves grēkiem. Bet var arī nedaudz paskatīties, kas tad tie tādi īsti bija. Un nu, sākotnēji, un vēl varam tur iziet arī tālāk uz garīgo nozīmi – Nu, te ir bāli un aštartes, tā tad ar bāliem un aštartēm ir apzīmētas visas iespējamās elgdievības formas, kādas nu varam iedomāties, un tas nebūtu nenozīmē skulpturāli izveidotu teļu pie, pat no zelta, pie kura nu, tad cilvēks klanās. Nu, bāls sākotnēji šis tituls nozīmēģis saimnieks. Ziemeļrietums semītu valodā – Vēlāk to saistīja ar dieviem, īpaši ar Hadadu, vētras un auglības dievu mezopotāmiešu mitoloģijā. Tad vētras pērkons laikapstākļu dievs. Kāpēc tad šāda dievība ir tik ļoti svarīga? Nu, pat labāk mēs varbūt sākam jau to saprast, jo šis vētras plūdi laikapstākļi ļoti ietekmē ražu tie ietekmē to, ko cilvēks ēdīs, vai viņš varēs izdzīvot, un šobrīd jau arī mēs nedaudz sākam no tā nobaudīt, ka tā mūsu izdzīvošanas līmenis, vai viņš būs labāks vai sliktāks, ka tomēr ietekmē šie dabas spēki, laika apstākļi, nu nevaram mēs viņiem pavēlēt. Un jautājums ir, kāpēc Dievs tagad ir tika bargs, bet atbildi, man liekas, mēs šķiet paši jau zinām, ka atbildi ir tā pašā kalpošanā bāliem un naštartē. Ko, naštarte? Naštarte ir mīlas dieviete fenitiešu mitoloģijā. Un tā tad varētu būt saistīts un auglības, ka, un mīlas un auglības mm, dieviete, bet uh, šīm dievībām parasti bija raksturīga arī tā sauktā tempļa prostitūcija. Jā, un, un šeit tas mēs, ir, nu, atklāsas, vēl at, jā, atklāsas jā. viļotos grāmatas varam izvēlēt. Skaista grāmata. Jā, 17. pad. Tad nāca viens no septiņiem eņģeļiem, kas bija septiņi trauki, un viņš sāka runāt ar mani. Nāc šurp, es tev rādīšu, kādu sodu saņem liela mauka, kas seš uz dziļajiem ūdeņiem, ar kuru zemes kēniņi piekopuši netiklību vainagu. Uz zemes iedzīvotie apdzerušies no viņas netiklības vīna. Un eņģelis mani garā aiznesa tuksnesī. Es ieraudzīju kādu sievieti sēžam uz tumšsarkana zvēra, pilnā ar zaimošanas vārdiem. Tam bija septiņas galvas un desmit uh, ragu. Sieviete bija tērpusies purpura un tumšsarkanā tērpā un bija greznojusies ar zeltu, dargu akmeņiem un pērlēm, un turēja rokā zelta kausu, kas bija pilns ar negantībām un viņas netiklības nešķīstību. Uz pieres viņai bija rakstīts vārds, ka noslēpums – liela bābele, zemes netiklību un negantību māte – es redzēju, ka sieviete apreibusi no svēto un Jēzus liecinieku asinīm. Viņa ieraudzīts, es ļoti izbrīnījos. Tad Engelis man teica, kādēļ tu brīnīties, es tev pastāstīšu noslēmu par šo sievietu nakti un zvēru ar septiņām galvām un desmit rāgiem, kas viņu nes. Paldies! tad mēs redzējām atklāsmes grāmatā šo visu iespējamo grāku simbolu šādas sievietes veidā, jo nu, Bābela bija savā laikā Babilonijas galvaspilsēta, un arī tur šādas dažāda veida dievības tika godinātas. Bet Un atklāsmes grāmatas gan šeit, vārdos pa baliem un aštartēm, mēs saprotam to tā, ka cilvēks pievēršas un paliek uzticīgs visiem šiem septiņiem nāves grēkiem. Un, ja pieminam aštartis tādu tiešo nozīmi, tā skaitā arī tādām nesakārtotām attiecībām, kuras dievam attiecībām starp cilvēkiem, kuras dievam nav patīkamas, par ko viņš ir ļoti skaidri pateicis pirmajās piecās svēto rakstu grāmatās. Tālāk un, lasot, mēs jā. jau redzam, ka... 18. jā. Tālāk jau pat varam iet caur 16. 17. pantu, pat nedaudz iepriekš, ka mm -hmm. kungs atbild. Nu, ko tad kungs dara? Tad tas kunga bārdzība iedegās pret Izrēlu, un viņš tos nodeva laupītāju rokās, kas tos aplaupīja un viņš lika tiem krist viņu ienaidnieku rokās, kas bija tiem visapkārt. Un viņi nespēja vairs noturēties pret saviem ienaidniekiem. Un visur, kur tie izgāja cīņās, tā kunga roka bija pret viņiem uz ļaunu vienu. Kā tas kungs bija piedraudējis un kā viņš tiem bija ar zvērstu apstiprinājis. Un viņš tos noveda lielās bēdās – Tad tas kungs iecēla viņiem soģus, kas tos atsvabināja no laupītājiem. Bet tie neklausīja arī saviem soģiem un netikli dzīdās pakaļ citiem dieviem un pielūdz tos. Ātri tie novērsās no ceļa, pa kur bija staigājuši viņa tēvi, klausīdam tā kunga baušļus, bet viņi tā nedarīja. Un 18. pantā jau skaidrāk ir pateikts par šo tautas tādu paradumu gandrīz vai. Nu, un tas paradums arī dažkārt mums pašiem ir, kad viss ir labi, nu, tad var to likumu drusciņ tā, tas drusciņ bieži pārvēršas par daudz ignorēt. Bet, kad ir slikti, tad saucam uz kungu. Un, kad tas kungs iecēla viņiem soģus, tad tas kungs bija ar šiem soģiem un glāba ļaudis no viņa ienaidniekiem, kamēr soģis dzīvoja jo tas kungs par viņiem apžēlojās, kad viņi nopūtās un sūdzējās par tiem, kas viņus apspieda un nomāca. Bet tik līdz soģis nomira, tad viņi atkal no jauna atkrita un rīkoļās ļaunāk, nekā viņa tēvi dzīdamies pakaļ svešiem dieviem, tiem kalpodami un tos pielūgdami. Un tie neatstājās no saviem ļauniem darbiem, nec no saviem pārgāvlīgas ceļiem. Nu, un redzam, ka kungs pilda to, ko pats ir sacījis. Un nevaram teikt, ka Dievs soda Izrēli par neko. Kungs daudzkārtīgi atgādina, kā redzējām nodaļu sākumā pat caur eņģeli, ko viņš no cilvēkiem sagaida. Bet Tauta neuzklausa un nododas visiem šiem septiņiem nāves grēkiem, kurus simbolizē tās līdzās atstātās tautas. Un kur un kā kungs ir brīdinājis, par to mēs varētu diezgan daudz lasīt arī Levītu grāmatā, jeb trešā mūzes grāmata. un tur viņš arī ļoti bārgi brīdina no šīs elgdievības. Varam palasīt Levīta grāmatā no 20. nodaļas 1. panta un mazliet tālāk. Un tas kungs runāja uz mūzu. Saka Izraela bērniem, ik viena no Izraels cilts un no svešiniekiem, kas mīt Izraela vidū, kas no dzimuma dod kādu molokam, to būs nonāvēt. Zemes ļaudīm būs viņa nomētāta ar akmeņiem un es pacelšu dusmās savu vaigušo vīru un to izdeldēšu no viņa tautas. Tāpēc, ka tas no saviem pēcnācējiem ir upurējis Molokam, tā nešķīstu darīdams manu svētumu un apgānīdams man svētoļa vārdu. Un ja zemes ļaudis vienaldzīgi savus acis nolaižot, šādu vīru negribētu tiesāt par to, ka viņš kādu no saviem pēcnācējiem atdevis Moloham, un negribētu, ka viņu nonāvētu. Tad es dusmās pacelšu savu vaigu pret šo vīru un viņa cilti, un es to izdeldēšu no viņa tautas vidas un visus tos, kas tam netika līdz dzenes pakaļ, lai piekoptu netiklību ar molohu. Un šeit ir minēts ne bāls, bet cita kanāniešu dievība moloks, kuram upurēja pat bērnus. Bet garīgajā nozīmē mēs varam to saprast, ka cilvēks jau atdod tai alku dievībai pašu to labāko, kas viņam ir. Nu, arī šeit varam izlasīt vēl arī no, radīš, oj, no izceļošanas grāmatas, Jā. ja? par eh, to, ka kungs sadzird savu tautu, uh, viņu vaimanās. Par to laiku Eģiptes ķēniņš bija nomiris un Izraela dēli vaidēja verdzības dēļ. Viņi brēca par savu verdzību un viņu kliekšana nāca pie Dieva. Dievs dzirdēja viņu nopūtas un Dievs atcerējās savu derību ar Abrahamu, ar Īzaku un ar Jēkabu. Dievs redzēja Izraela dēlus un pievērsās viņam. Mozus ganīs sava sieva tēva Midijāna priestara Jētrus Āvis. Viņš dzina Āvis pāri tūkstnesim un nonāca pie dieva kalna Horeba, un uguns liesmā viņam parādījis kunga eņģelis no ērkšķu krūma. Viņš raudzījās un redz ērkšķu krūms dega ugunē, bet nesadega, un Mozus teica, pieiešu jau apskatīt šo lielu parādu, parādību, kāpēc erkšķu krūms nesadegs, un kungs ieraudzīja, ka viņš nāk klāt, lai redzētu, un Dievs sauca viņam no erkšķu krūma vidus, mūzu, mūzu, un tas teica, es te, tad viņš teica, netuvojies, noauj sandelis no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Nu, un tā bija aicināts mūzus, uh, glāb savu tautu. Un šeit vēl arī varam <laughs> izlasīt no Lūkas evaņģēlijā. Ja? Eh, pa eņģeļu vēs ganiem, tajā pašā apviedu gani nomodā zem klājas debes sargāja savus ganampulks. Un kunga eņģelis tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem teica – Nebīsties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas jūs, kas būs visiem ļaudīm. No jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītais, kas ir Kristus kungs. Redzi, jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņu autos, ietītu un silē gulošu. Piepieši tur pie eņģeļa bija redzama debes pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja: Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Paldies! Un šādā veidā mēs pat varam iziet cauri pat no tās izceļošanas grāmatas līdz pat jaunajai derībai, jo arī Mūzus ir šis glābēja pirmtēls. Viņš tiek aicināts glābt tautu. Kaut gan tur tas aprakts ir tāds, ka izrēlieši kā cilvēki tiek glābti no tādas kalpošanas lielvaras valdniekiem. Garīgajā nozīmē to saprotam arī kā izvešanu no grēka verdzības. Soģu grāmatā, jeb tiesneša grāmatā mēs lasām par veselu virkni soģiem, kurus Dievs aicina, kuriem Dievs liek celties un izglābt tautu no tās bēdīgās situācijas, kura tā ir nonākusi. Ne jau tur kādu dievu untumu dēļ, bet pati savas rīcības dēļ. Un Anģels lasītajā fragmentā jau ir runa par glābēju, kurš glābi reiz pa visām reizēm un atstāja cilvēkam šo izvēli, šo glābšanu pieņemt vai uh, nē. Bet arī varam izlasīt no apustuļu darbiem. Uh, bet kungs naktī Pāvilam parādībā sacīja: Nebīsties, runā un neklusē, jo es esmu ar tevi. Neviens netiks klāt, lai nodarītu tev ļaunu, jo man šajā pilsētā ir daudz ļaužu. Un tā Pāvils Tur palika gadu un sešus mēnešus, mācīdams viņam dieva vārdu. Tātad dievs dod savu garu, ja svēto garu, lai uh, tie arī sogi un mūzus, lai varētu vadīt savu tautu pēc dieva gribas. Un to, kad mēs nākamajā reizē jau lasīsim vairāk par Otnielu, Un jau trešajā, tas būs jau trešajā Otnielam, nodaļā. Jā. jā, bet tur arī ir teikts tieši trešajā nodaļā, desmitā pantā. Un tā kunga gars viņam tika dots, viņš bija soģis Izrēlā, viņš izgāja karot, un tas kungs nodeva viņa rokā kušana rišatāja mezopatāmijas ķēniņu, un viņa roka smagi uzgūlās kušana rišatājmē. Tad zemē bija mirs 40 gadus. Tad Otniels Kenas dēls nomira. Tā tad arī tur redzam, ka tu, te nav tieši nosaukts kā svētais gars, jo vēl šī apziņa nebija izveidojusies, bet tā kunga gars tika dots Otnielam, tā tad viņš nedarbojās pats pēc savām idejām vai kā viņš gribēja, bet kā viņu mudināja šī kunga gars. Un kā tautai tur iet vai neiet – Tas bāla vārds atstāja mums tādu kā jautājumu, jo, kā jau teicu, sākotnēji šis semīta vārds apzīmē saimnieks. Un caur to, un kā iet izrēliešiem, ka viņi visu laiku pievēršās citiem dieviem, ir šis jautājums. Kas tad ir tavs saimnieks? Dievs ir šis vienīgais Dievs, un tu pieņem viņa noteikumus, vai arī tev ir vesela rinda citu dažādu saimnieku, kuriem tu seko, un kādas tam būs sekas, Dievs ir godīgi brīdinājis. Šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Anžela. Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.